أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه وقولي رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أستغفرك وأتوب إليه Hörmətli müsəlmanlar, biz hmm, məsum deyiləm. Nə edim ki, bağışlanım kitabının əvvəlinci fəsillərini götürmüşdük və günahlar haqqında bəhs etmişdi və günahların dünyadakı cəzaları haqqında bəxş etmiş, danışmışdıq, söhbət etmişdik. Günahlar onu edənin işlərinin çətinləşməsinə və əlini atdığı hər işdə qarşısının kəsilməsinə səbəb olur. Allah subhanahu teala buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah ona işində bir asanlıq verər. Ət-Talaq 4-cü ayə Allahdan qorxub təqva sahibi olan bir insanın işlərini Allah subhanahu teala asanlaşdırar. Allah qorxusunu tərk edən insanın isə işləri çətinləşər. Əgər qul özünə qayıdarsa və öz nəfsini Allah üçün hesaba çəkərsə, başına gələnlərin haradan gəldiyini anlayar. Müqatil belə demişdir. Allaha üsyan etmə barəsində Allahdan çəkinən bir kəsə Allaha üsyan etmək barəsində Allahdan çəkinən bir kimsəyə Allah onu itaətə çatdırmaq surəti ilə işini asanlaşdırar. Yəni, kim Allaha üsyan etməkdən qorxub, çəkinib, Allahdan qorxaraq Allaha üsyan etməzsə, Allah onu itaətə itaəti çatdırmaq surəti ilə işini asanlaşdırar. Bunu muqadil demişdir və Əl-Cami Ulli Əhkamil Quranda sözü gətirmişdir. İbnül Cevzi Osman Əl-Nisabiri haqqında bunu bizə rəvayət etmişdir. O bir gün cüməyə gedərkən ayaqqabısının bağı qopur onu düzəltdirmək üçün bir müddət vaxt keçirdir və sonra öz-özünə belə deyir: Ayaqqabımın bağının qopmasının tək səbəbi cümə namazı üçün qüsul dastamazı almamağımdır. Yəni cümə namazı üçün qüsul dastamazı alınmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsidir. Peyğəmbər sallallahu bizə bunu tövsiyə etmişdir. Yəni cümədən əvvəl qışlalab cümə namazına gəlmək lazımdır. Cümə günü qışlanmaq lazımdır. Yəni Nisaburi də bunu deyir ki, yəni mənim cüməyə gecikməyimin səbəbi namaza cümə namazına gecikməyimin səbəbi cümə namazı üçün qüsl almamağımdır. Yəni etdiyim o günaha görədir. Bu gün bizim düşdüyümüz bu sıxıntılar, bu bəlalar, bu günahlar, yəni bu maneələr hamısı bizim günahlarımıza görədir, ya Rabbi. Sənə tövbə edirik, səndən başlamaq istəyirik. Amin. Günahlar müxtəlif varlıqların sahibinə qarşı çıxmasına yol açar. Günahlar günahkara şeytanların sıxıntı və vəsvəsə verməsinə, onu azdırmasına, qorxutmasına, aldatmasına yol açar. Yəni onun həyat yoldaşının, onun xidmətçilərinin, övladlarının, qonşularının və hətta ən yaxşı ev heyvanlarının belə ona qarşı gəldiyini görər. Onun sözünə baxmadığını görər. Sələf alimlərindən bəziləri belə demişlər. Mən bir günah işlətdikdə onu xanımımın və minimin xasiyyətindən anlayıram. Yenə günahkarın nəfsi özü də ona qarşı xəyanət edər və özünə çətinliklər çıxarar. Əgər o bir xeyir işləmək istəyirsə, ona itaat edib boyun əyməz. Əksinə onu həlak edəcək əməllərə sövq edər. Bax günahkarların Allaha üsyandakı yəni aşağılığı nə dərəcədə olarsa, yəni Allaha üsyandakı davranışları nə qədər olarsa, bu sayılanların ona olan deməli səhlənkarlığı, etibarsızlığı da o, o ölçüdə olar. Yəni İbnül Cevzi buyurur ki, əgər nəfsin sənin ciddi olduğunu anlayarsa, Ən sıxıntılı yerlərdə belə səninlə bərabər gedər. Amma o sənin tərk etdiyini anlayınca ciddiliyi tərk etdiyini anlayınca sən ona boyun əydirmək istəsən də onu edə bilməzsən. Elə isə niyə dayanmışıq? Gəlin qərar verək. Bu gün qərar vermək vaxtıdır. Əzmlə yola çıxaq. İşimizi qərarlı bir şəkildə edək. Yaxşı şeylər etməyə niyyətlənək. Amma heç əzimli deyilik. Ona görə də belə bir söz var. Qorxağın xasiyyətini atı yaxşı bilir. Buna görə də sürətlə qaçıb onu yorar və çox qorxular. Ah, subhanallah, sözə baxın. Qorxağın xasiyyətini onun atı yaxşı bilər. Qorxağın xasiyyətini onun atı yaxşı bilər. Bu səbəbdən də sürətlə qaçıb onu yorar və çox qorxudar. Əl-müthiş. Günah işləyənin özü öz nəfsi ən möhtac olduğu anda ona xəyanət edər. İbnül Qayyum Əl-Cevziyyə buyurur ki, nəticə olaraq günahkar qul hər hansısa bir çətinlik ya da sıxıntıya düşdüyündə qəlbi, dili və digər orqanları öz üçün ən əhəmiyyətli vaxtlarda ona xəyanət edərlər. Belə ki, qəlbi Allaha təvəkkül etməyə, ona yönəlməyə, ona sığınmağa və onun huzurunda boyun əyməyə gəlməz. Dili Allahı zikr etmə barəsində ona itaat etməz. Əgər o dili ilə Allahı zikr edərsə belə, qəlbi ilə dil arasında bir uyğunluq olmaz. Orqanlarından, əzalarından bir ibadəti yerinə yetirmək üçün kömək istəsə, ona qarşı gələrlər və onun dediyini etməzlər. Bütün bunların səbəbi isə günahlardır. Bu eyni bu işə bənzəyər. Birinin özünü düşmanlarına qarşı qoruyan bir ordusu var. Bir nəfər var. Onun çoxlu ordusu var düşmanlarına qarşı qorumaq üçün. Amma o ordusunu tərk edər. Ordusuna qarşı sərəncər yanaşar. Ordusuna baxmaz. Onları yiyəcəklə, içəcəklə, geyimlə təmin etməz. Yəni onları zəiflədər. Sonra da düşman ona qarşı hücuma keçdikdə onlardan o gücsüz halları ilə əllərindən gələnin ən yaxşısını edərək özünü qorumalarını istəyir. Bir nəfərin güclü ordusu var. Lakin yaxşı ordusu var. O ordusunu tərk edər. Ordusuna qarşı sərənkarlıq edər. Ordusuna baxmaz. Ordusunun yeyib içməyini təmin etməz. Onları zəiflədər. Sonra düşmən ona qarşı hücuma keçdikdə o ordulardan o gücsüz halları ilə, gücsüz vəziyyətləri ilə əllərindən gələnin ən yaxşısını edərək özünü qorumalarını istəyər. Bu vəziyyət belədir. Bununla birlikdə bundan daha qorxunc, daha təhlükəli, daha acınacaqlısı, daha dəhşətlisi bir şey var ki, o da Allah korusun, qəlbinin və dilinin ölüm anında Allaha etdiyi bu səfər əsasında özünə xəyanət etmələrdir. Belə ki, günahkar kimsə ölərkən kəlməyə şəhadəti deməyə bilər. Necə ki, insanlar ölümü yaxınlaşan bir çoxlarının başına belə bir vəziyyətin gəldiyini şahid olmuşlar. Ya Rabbi, sənə sanırıq. Məsələn, ölüm anında özünə la ilahə illallah de deyilən biri şah və qalə sənə qalib gəldim demiş və sonra da ölmüşdür. Şah və qala deməli şahmat oyunlarında işlənir. İşlənilən adlardır. Yəni bu insan görünür ki, həmişə şahmat oynayırmış və onu çox pərəstiş olan bir insan imiş. Ona görə də ölüm vaxtı ona La ilahə illallah təlqin edir, lakin o deyir ki, şahvə qala səni qalib gəldim. Və belə deyib sonra ölüb. Allah qorusun, ya Rab, sənə sığınırıq, ya Rab. Ya Rab, bizim dilimizi sənin zikrinlə islah, islah saxla, ya Rab. Qəlbimizi sənə ibadətin və etadın ləzzəti ilə doldur, ya Rabbi. Sonra başqa bir nəfərə də La ilahə illallah de, la ilahə illallah de, la ilahə illallah de deyilmiş. O da belə demiş və sonra ölmüşdür. Bir gün yorğun bir qadın vardı belə deyən. Mincab hamamına gedən yol haradan? Yəni rivayətə görə bir qadın bu adama Bəsrədəki Mincab hamamının yolunu soruşmuş. O da qadına düz yol göstərməyib. Səhv bir yol göstərmiş, göstərmişmiş. Sonra da qadını təqib edib, qadının arxasınca gedib ona zina təklifində olmuşmuş. Amma qadın buna icazə verməmiş, bundan qısa bir müddət sonra da həmin adam ölüm döşəyinə düşmüş və bu hadisə də o zaman meydana gəlmişdir. Ona ölüm döşəyində La ilahə illallah deyə təlqin etdikdə o demişdi, bir gün yorğun bir qadın vardı belə deyən, mincab hamamına gedən yol hardan? Özünə La ilahe illallah de deyilən bir başqası isə mahnı oxumağa başlamışdır. Əl-Cavabül Kafidən qısaldılaraq provadlar gətirilmişdir. Allaha sığınırıq. Yəni, ona görə deyilir ki, kim necə yaşayırsa elə də ölür. Kim necə yaşayırsa elə də ölür. Ya Rəbbi, bizi mümin kimi, müsəlman kimi yaşad və mümin kimi, müsəlman kimi də öldür. Amin. Sonra günahların gətirdiyi fəsadlardan biri də yerə batma, yaradılışın dəyişməsi, zəlzələ və vulkan püskürmələri kimi fəlakətlərə səbəb olur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu ümmətin sonunda mahnı oxuyan qadınların və musiqi alətlərinin baş göstərdiyi və çox içki içildiyi bir vaxtda yerin dibinə keçirilmə, yaradılışın dəyişdirilməsi və göydən daş yağması olacaqdır. Əbu Davud, Məlahim, Tirmizi, Fitən, Əhməd, İbn Macə, Fitən Albani də bu hədisi səhih adlandırmışdır. Əbu Malik Əl-Əşaridən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə deyərkən eşitdiyi rəvayət edilmişdir. Mənim ümmətimdən elə toplumlar, elə qruplar, elə cəmaatlar olacaqdır ki, zinanı, ipək geyinməyi, içkini və musiqi alətlərini halal sayacaqlar. Bir cəmaat da bir dağın ətəyində köç salacaqlar. Axşam tərəfi çobanları sürülərini gətirdikdə bir yoxsul gələrək onlardan bir ehtiyacını istəyəcək. Onlar ona deyəcəklər, indi get, sabah gələrsən. O gecə Allah subhanahu ta'ala onları həlak edəcək və dağı onların başlarına yıxacaq. Digər bir qrupu da meymun və domuza, domuza çevirəcək və onlar qiyamata qədər o halda qalacaqlar. Buxari Əşribədə Yani İç Cezayirler feslinde Bukhari bunu rivayet etmiştir. İbn Hazer el-Eskalani buyurur ki, hadiste geçen yübeyyutuhum ifadesi, Allah gece vaxtı onları həlak edər deməkdir. Beyat, düşmana gece vaxtı hücum etmək mənasına gəlir. Gədə ol aləm isə dağı başlarına yıxar deməkdir. İbn Battal deyir ki, əgər aləm dağ mənasındadırsa, Allah onu yerlə bir edər demək olar. Əgər bina mənasında isə onu başlarına yıxar demək olar. Yəni, ona görə də, yəni, sən bu gün yaşarış binasında yaşasan da, hündür mərtəbələr binada olsan da, yəni sənə elə gəlməsin ki, sən rahat yaşaya bilərsən. Sənin etdiyin bu əmələ görə, bu harama görə Allah Subhanahu taala o binanı sənin başına uçurdar. Və sənin bu sirkin və murdar əmələ görə də o binada yaşayanlar da həlak ola bilər. Allaha sığınırıq. Allaha sığınırıq. Allaha sığınırıq. Estağfurullah və tövbə Digər bir qrupda meymun və don donuza çevirər, onlar qiyamata qədər o halda qalarlar ilə bəhs edilən kimsələr, o gecə onlardan həlak olmayanlar ola biləcəyi kimi bunların xaricində başqa bir ə, kütlə də ola bilər. Yalnız birinci görüşü İsmailin rəvayətində keçən onlardan bir qrupu da donuz və meymunun sev ifadəsi dəstə dəstəkləyir. Demək, İbnül Arabi buyurur ki, buradakı donuz və meymuna çevrilmə əvvəlki ümmətlərdə olduğu kimi həqiqi mənada ola biləcəyi kimi əxlaqlarının dəyişməsi mənasında da ola bilər. Mən də deyirəm ki, ilk görüş hədisin ə, əsasına daha uyğundur. Ən düzün bilən Allahdır. Bu hədisdə haramları adlarını dəyişdirərək halal etməyə çalışanlara şiddətli bir təhdid vardır. Çünki hökmlər illətlərə bağlıdır. İçkin hamil olmasındakı illət onun sərxoş edici olmasıdır. Yəni sərxoş edici olan hər şey haramdır. Adı içki də olsa, şərab da olsa, pivo da olsa, viski də olsa və s. Yəni adın dəyişməyi haramlığa dəyişmir. Haram haramdır. İbnül Arabi buyurur ki, ehkamda əsl olan budur. Hökmlər hökmlər onların ləfizlərə bağlı olduğunu deyənlərin əksinə adlara görə deyil, adların mənalarına bağlıdır. Fətul baridən qısaldılaraq deyilir. Günahlar ağlın nurunu aparır. Sələfdən bəzilər buyururlar ki, bir insan ağlını itirmədikcə Allaha üsyan etməz. İbn-i Qeyyum Əl-Cevziyyə buyurur ki, bu söz açıqdır. Necə ki, bir kimsənin ağlı yerində olsa, onu günah işləməkdən çəkindirər. Çünki qul Allahın nəzarətində və idarəsi altındadır. Allah subhanahu taala evində, döşəyin üstündə onu görür. Mələkləri də onun yanındadır və ona baxırlar. Bununla birlikdə Quran, iman və cəhənnəm onu günah işləməkdən uzaqlaşdırar. Günah işləməklə əlindən qaçıracağı dünya və axirət xeyirləri o günahla əldə edəcəyi sevinç və zövqdən qat-qat çoxdur. Bunların fərqində olan bir ağıl sahibi bütün bu sayılanları necə adi hesab edə bilər, necə aşağı hesab edə bilər, necə kiçik görə bilər və necə günah işləyər. Əl-Cəvabil Kafidə İbn-i Əqeyyum yenə buyurur, bil ki, şəhvətə hakim olmağa səbr etmək şəhvətin nəticələrinə səbr etməkdən daha asandır. Çünki şəhvətin nəticəsi bir acı və cəza ola bilər. Ya da ondan daha ləzzətli bir şeyi dadmağa əngəl olar və yaxud da vaxtı boşa xərcləməyə səbəb ola bilər ki, onu boşa keçirmək xüsranlıq və peşmanlıqdır. Ya da qulun onuruna, izzətinə, şərəfinə bir ləkə gətirər ki, o ləkənin olmaması onun üçün daha yaxşıdır ya da mal itkisinə səbəb olar ki, o malın yanında olması özü üçün daha xeyirlidir. Və yaxud da qulun bir məsələ barəsində dəyərini düşürər ki, o dəyərin ucu olması onun üçün daha yaxşıdır. Ya da əlindən bir nemətin çıxmasına yol açar ki, o nemətin onda olması şəhvətini aparmasından daha dadlıdır, daha gözəldir, daha yaxşıdır. Əl-Fəvaid İbn Qoyim Əl-Zəvziyyən Əl-Fəvaid əsərində bu sözü gətirmişdir. Ağıllı bir insan təhlükəsiz olduğunu öyrənmədən bir yola girməz. Yaxşı, necə olur? O hər biri dünya və axirətdə bir təhlükə, həlak və afət olan günah yoluna gedər. Çünki günahlar ləzzətli, amma zəhərli bir yeyəcək kimidir onu yeyən bir insan qısa bir müddət zövq alar, amma onun nəticəsi ölümdür. Necə ki, bəzilər deyirlər ki, haramı dadan onun ləzzətini itirər. Amma günah və utanc geridə qalar. Pisliyin sonunda cəzalar vardır. Arxasından odun gəldiyi bir ləzzətdə xeyir yoxdur. Yəni bir ləzzət ki, sən onu alacaqsan, Arxasınca da əbəzər odda yanacaqsan, onda o ləzzətin sənə xeyri yoxdur. Yoxdur. Və bir insan ki, haramı dadacaq, sonra haramı daddıqda müvəqqəti bir halda onun ləzzətini alıb, sonra yenə ləzzət itirəcək. Amma günah qalacaq, utanc qalacaq. Hər bir pisliyin də nəticəsində bir cəza vardır. Bizə ki, hər bir yaxşılığın nəticəsində bir mükafat vardır. Pisliyin arxasındakı cəza oddur. Odun gəldiyi bir ləzzətdə xeyir yoxdur, ey insan. Günahların dünyadakı cəzalarından biri də şər'i cəzaları gərəkli qılır. Yəni, bu cəzalardan bəziləri bunlardır. Oğrunun əli kəsilir. Kim oğulluq eləyərsə əli kəsilir. Muhsan. Muhsan nədir? Muhs, muhsin də deyirlər buna. Yəni səhih bir nicahla, doğru bir nicahla evlənib bir qadınla bərabər olan kişidir. Kişiyə muhsan adı verilir. Zina etdiyi zaman istər həyat yoldaşı yanında olsun, istərsə də ol həyat yoldaşı yanında olmasın. Yəni ölmüş olsun və boşanmış olsun fərqi yoxdur. Daşqalaq isə zina edənin ölənə qədər daşlanması deməkdir. İndi biz Muxsan sözünə gəlirik. Allahdan, günahlardan və cəzalarından uzaq olmağı və onun yolunda şəhid olmağı Allahdan istəyirik. Amin. Demək, oğrunun əli kəsilir şəri cəzaya görə. Günah eləyib, oğurluq eləyib, günah eləyib. Dünyadakı cəzası nədir? Şəri cəza yəni Allahın və Rəsulunun verdiyi cəza, əlin kəsilməyidir. Moxsan olub zina edənlərin cəzası nədir? Daşlanmaqdır. Daşlanıb öldürülməkdir. Evli olmayanların cəzası isə zina edib evli olmayanların cəzası 100 100 şallaq vurulması, 100 çubuq, 100 şallaq vurulması və 1 il sürgün edilməsidir. Yol kəsən oğruların cəzası nədir? Əlləri və ayaqlarının kəsilməsidir. Dindən dönənin cəzası bu dünyada öldürülməsidir. Zina iftira atanın cəzası 80 şallaq vurulmasıdır. İçki içənlərin cəzası isə, bu dünyadakı cəzası isə bir rivayətə görə 80 şallaq, digər bir rivayətə görə isə 40 şallaq vurulmasıdır bu dünyadakı cəzaları gərəkdirir. Daha əvvəl də qeyd elədiyimiz kimi, ə, e, əvvəlki cəzalara rəğmən günahları tərk etməyənlər bu şər'i cəzalar cəzalandırılırlar və Quran və sünnə ilə müəyyən olunmuş olan kəffarətlər də bu sinifə girir. Məsələn, Ramazanda oruçlu ikən qəsdən bilə-bilə ki, oruçludur, həyat yoldaşı ilə cinsi münasibətdə olmaq surəti ilə orucunu bozan bir kimsənin etdiyi günahın kəfarəti, zihar kəfarəti, yemin kəfarəti kimdir? Yəni, üç gün oruç tutmaq və yaxud da hı, bir nəfəri yedizdirməkdir. Yenə təsir cəzası da bu qismindəndir. Yəni, təsir cəzası hakimin şəriətin əmrinə qarşı gələnlərə verdiyi hədd cəzalarının xaricində bir cəzadır. Bu cəzanın məqsədi yəni israf, acı vermək deyil, tərbiyə etməkdir. Çünki Allah subhanahu taala Quran ilə əngəl olmadığına Quran ilə əngəl olmadığına müsəlman idarəçi vasitəsilə əngəl olur. Yəni e, Quranla deyir, nəsihət edir, lakin ona əməl olunmayanda artıq müsəlman başçı, müsəlman rəhbər və ölkəni idarə edən müsəlman hakimlər bu e, şər'i cəzaları insanlara tətbiq edirlər. İnşallah bununla ə, e, günahların ə, e, dünyadakı cəzaların bəhsimiz, dərsimiz yekunlaşır. Allahın izni ilə, Allahın köməyi ilə Allah Subhanahu taala bizi həm oxuyub fayda əldə edənlərdən, həm dinləyib fayda əldə edənlər, həm də ə, e, oxuduğunu və dinlədiyini həyata tətbiq edib yaşayanlardan etsin. Allah Subhanahu taala bizim günahlarımızı, xətalarımızı, səhvlərimizi bağışlasın. Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته